Amen.

Shikur Deo Mali Yasatya. Yes, I yeah.

ีสองทางที่สามารถเราปฏิบัติสัรชาติอย่างนี้แต่มีกระแสบุคคลที่ปฏิบัติสารชาติและวิปัสสนาแต่บุคคลที่ปฏิบัติวิปัสสนาโดยตรงบุคคลสองชนิดนี้ อยู่คนที่สามารถอยู่พ้นจากสังสารวัฏที่สุดปฏิบัติที่อัตตาที่อัตตมาสอนอยู่นั้นมีสมถะอย่างนี้ก็มีวิปัสสนาอย่างนี้ก็มีโยมสาธุชนทั้งหลาย Jaxatatipa Devana. Còn ai lấy Dù phút xài Còn ai lấy Dù Jaxatatipa Devana. Samantha Dhammi Nidhi Vasana Nidhi विपसनायामि योग में विपसनायामि पहले वाली साधना माना मेरे लिए由贪来三者贪来后者，一般三来两类，这个地方两个人。 ดีอาตมาก็เข้าใจกันว่าเข้าใจว่าทุกคนก็อยากจะเป็นวิปัสสนาญาณนี้ใช่ไหมคนผู้ปฏิบัติส่วนมากคิดว่าตัวเองเป็นวิปัสสนาญาณนี้ในเวลาที่ครูบาอาจารย์ถามก็ตอบว่าอยากจะเป็นวิปัสสนาญาณนี้ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณนี้ อยู่ตรงปฏิบัติธรรมคดีไหนที่ลืมก็เข้าใจวิปัสสนาญาติตังครูบาอาจารย์และวิปัสสนาญาติตังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมอยากจะเรียกทางไหน đang giới dan pasal dua jam ini di NN you want to adana janji Samata yang di dalam pasal dua jam pasal dua jam susu yang lain-lain Ibadah yang di dalam pasal dua jam เราต้องปฏิบัติตามรมในปัะชุมนี้ชาวพุทธทั้งหลายไม่ว่าชาวพุทธหรือชาวไทยไม่ได้เข้ใจกันเลยถ้าวิปัสสนาญาณนี้สาธุชนทั้งหลายต้องปฏิบัติ 他给了他路易多，所以温度，温度很高，高三十度以上。で、たくばあんちゃ、あんちゃに会われて、あな在、中在は、 uh, quick solution là những tay bởi vì cả reverse analytic modeling đây để reverse analytic modeling thay đi thay để vậy thay để thay bởi vì cả thác cái là thần là gồm gồm ถ้าอยากจะเป็นวิปัสสนาอย่างนี้ มีทางเดียวต้องเรื่องปฏิบัติธาตุสีธาตุเป็นธาตุเดียวเป็นธาตุเบื้องต้นถ้าไม่ไปไม่ปฏิบัติแบบนี้ไม่ถูกทางไม่ถูกตามทาะสมณสัมพุทธเด้แต่ 사업계획과에는 하다나 약한 요구한 나이 예 성가찬 양기입니다. 하지만 성가찬 양기 미 성가히 지감만 마고 có chừng đấy này cần rú lên hiện trạng biết sinh hoa The stronger the concentration, the better the penetration. Samadhi becomes canine. การรู้การเห็นดีแค่นั้นคำเปลวดังลำสุริไล The stronger the concentration, the better the penetration. లేదు กำลังของสมาธิลิสิึแค่ไหนดีแค่ไหนกันรู้ไละเห็นลิสิึแค่ไหนเข้าใจไหมถูกไหมถูกให้กันถ้าสมาธิไม่ดี ถ้ากำลังของสมองนี้ไม่ค่อยดีการรู้การเห็นก็ไม่ค่อยสัดสมาธิของสมถะญาณิสมาธิของวิปัสสนาญาณิแตกต่างมากถ้าอย่างนั้นวันนี้อาจารย์อยากให้ให้กำลังใจทุกคนเดี๋ยวให้เป็นสมถะญาณิก่อน ဒီမလေးတော့မကင်းကြီးယုံတော့ဘောပါအကြံအတိပါရညာတံတပိပန္နနာနာတေယုသာဓုစထံလာရတော့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သိစနေတေရနတသောတနာနာနေလေအတနာသော สารภาพบุคคลที่เป็นสารภาพเหล่านี้ถ้าบุคคลที่เป็นสารภาพเหล่านี้เป็นวิปัสสนาถ้าอยากอยากจะเป็นวิปัสสนาเหล่านี้อาจจะมาจะสอนถ้าเกิดทำแบนี้ดีไหมไม่พอเพราะว่าสองคือสามวันใช่ไหม anybody? Thankful, we're thankful, we are thankful, teaches our heart commitment. เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาจะเน้นนะเป็นที่ไปแนวทางปฏิบัติอาราธนาสติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งหมดคือ เรียนรับรู้เนี่ยถ้าพูดสั้นๆก็จะเป็นสีสมาธิอารมณปวันทีสามก็จะทั้งหลายสารทั้งสีสีเองถ้าเป็นคารวะถือสีห้าสีแปดก็ครบ เห็นว่าพระพระสูงพระพิสุพระปฏิบัติอย่างมากมายสี่คือสี่ละสี่ครับคือพื้นฐานแล้วก็ปฏิบัติต่อสมาธิสิรับ 来为了替光神老师不跟าส手什么他กับมันสมาธิสิกขามีกรรมฐานจำนวนเท่าไหร่ที่พระสมราสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่ามีกรรมฐานทั้งหมดสี่สิบในกรรมฐานสี่สิบ สามสิบเข้าจึงชนะเข้าจึงอัปปนาชนะที่เหลือสิบไปสามารถเข้าจึงชนเข้าได้เข้าจึแค่อุเบกขาสมาธิ้อย่างนภาพกรรมฐานภาพกรรมฐานภาพสี อยู่ในสิ่งไม่เข้าถึงอัตนาชันสามารถบรรลุเทศผู้เกิดชาติสมาธิเพราะฉะนั้นกำลังของสมาธิไม่เข้าถึงบุคคลที่อยากจะเป็นวิปัสสนาญาณิต้องปฏิบัติภาคกรรมฐาน ที่มีอยู่ในสิทธที่สามารถเข้าถึงผู้เกิดชนะสมาธิตามคำสั่งสอนของพระพุทเจ้าบุคคลที่เป็นสมถะอย่างนี้ ต้องปฏิบัติอันใดอันหนึ่งในสามสิ่งที่สามารถเข้าถึงอนันต์ชั้นสมาธิอนาบานอยู่ในสามสิบเมตตาอยู่ในสามสิ่ง Karunayunan Samsu, Muditayunan Samsu, Udekayunan Samsu. Kasi, kasi se kailan yung kasi se yunan Samsu. Samabat yunan Samsu. Asuka Bhavana yunan Samsu. Unlike Ajahn Deva, another song Ali anak K anak anak kau siapa? Ayah dan dicermat ayah ayah kan diri anak anak sakit dan dalam seperti anak anak sakit itu dan prasangka sakit besar. Atau mampu dan prasangka sakit besar hal lain. Dari kecuali dan kubah dan jangan mah lên người thầy để nó có thể đi ở đâu thành ra là là để nên là khi sản thần tại vì là cái thi phẩm là quần nâng không để bài đơn quần nâng quần cổ ăn à, lý thị quần cùng ăn nhạc มีสมบกอันใหญ่เล็อันเล็กอยู่ที่เห็นแค่อันเล็กไม่มีอันอันใหญ่ไม่ไม่ไม่มีอันเล็กใช่ไหมถ้านันก็ได้เแต่ถ้าถ้านั่งบนบอกอันเล็กที่วางบนอันใหญ่ช่วยทำให้ร่างกายตั้งตัวไปดีให้สำคัญ แม้นั้นเราต้องตั้งร่างกายให้ตรงด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นยังไม่ชำนาญยังไม่คุ้นเคยก็เลยทำให้อาการดึงถึเข้าถัวเลยก็เลยถ้าในขณะทุกถ้าเกิดปฏิบัติปฏิบัติโดบอกอันเล็ที่วางวงอันใหญ่อันนี้เหมาะสมถ้าปฏิบัติยาวนานนี่ดีที่สุด แล้วก็ควรนั่งแด็เรียนขาเด็กเรียนขาผู้เซนไม่ควรทักเทวาธรรมดาตั้งดีตั้งหลังเด็กตั้งตั้งหน้าไม่ให้ลองเลยนะคะไม่ปฏิมาแบบเรียนขาไม่ได้นั่งเรียนขาไม่ซ้อม แล้วควรมือควรวะงวางที่ด้านซ้ายด้านขวาในนั้นก็ได้แล้วก็ต้องร่างกายให้ตรงแล้วควรทำให้ใจได้การผ่อนคลายดีถ้าใจได้การผ่อนคลายดีแล้วด้วยหลับตา được thân lợi sản xuất sinh thân lợi quên sẵn kỷ đường pháp đường một và thần ý tại vì là phải chạy không tại vì là phải chạy một ni chủ chi đường tự thu tại vì sự gì mất vì mà nó thích vào chi tự พุทธปุโทกาสีปานัสติจปิวะอาเวทัสสีวะภาวนาสันติจติหมายความว่ามีจุดที่โดนเกิดโดนเกิดทุกข์อยู่ผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสติภาพกำหนดรู้ลมตรงที่กระทบจะสำเร็จไหม கருப்பத்தின் அதுக்காக கோபத்தான ஆரோம்คือจุดกระทบหรือโลตรงที่กระทบโลจุดโลตรงที่กระทบหรือจุด มีมีคำกบสอมดูกระทบก็มีลมตรงที่กระทบก็มีอันไหนถูกอันไหนผิดอันนี้สำคัญมากอาราลนะสติกรรมฐานคือการกำหนดรู้ลมไม่ใช่การกำหนดรู้จุดกระทบเดี๋ยวนี้เปิดเอไว้ လုံမှတ်တည်တယ်ဒါနီအတရာမေယုစီတောဒါနီကောမေကံပရမဘီချီဝံတေတိဟောပါအတရာလူစီတောဘောဂါစံပါနာကတုမေတေလုံမှတ်တည်သမ္မာစကတုကောရုလုံတိုင်းမ ไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาศัยจุดกระทบเพื่อจะรับรู้ลมไม่ใช่แต่กำหนดรู้จุดกระทบลมที่กระทบอยู่นั้นหรือลมตรงที่กระทบนี้มารู้เป็นเข้าใจไหมแน่ใจแล้วนี่ จึงกระทบหรือลมตรงที่กระทบลมตรงที่กระทบถ้าโยมไปกำหนดรู้จุดกระทบผิดโยมก็จะทำให้อาการแข็งอาการดึงจะชักดขึ้นถ้าไปกำหนดรู้จุดกระทบกลายเป็นภาพเป็นจะได้เป็นอนาบานสติ เพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งดูจุดเดิมอย่าไปกำหนดรู้จุดเดิมกำหนดรู้ลมตรงที่กดิมถ้าอย่างนั้นทำให้ใจและกายผ่อนคลายดีแล้วควรสังเกตลมเข้าลมออกอย่างทางนี้ ถ้าโยมถ้าสาที่จนทั้งหลายรู้สึกลมที่ใจที่อยู่ในจนี้หมายความว่านั่งกระทบอยู่แล้ว ใช่ไหมถ้าไม่มาเกิดรู้เร็มได้ไหมถ้าอย่างนั้นถ้ารู้เร็มแล้วหมายความว่าอะไรลงมากิดทุกข์แล้วถ้าอย่างนั้นต้องผ่านจุดกิดทุกข์อีกไหมไม่ต้องแล้วถ้ารู้สึกเร็มที่ไหนควรทเกิดรู้เร็มที่นั่นเพราะว่ารู้สึกเร็มหมายความว่ามันเกิดทุกข์อยู่แล้วเข้าใจไหม แค่แค่ยกทั้งหลายต้องเริ่มมาตัวอย่าไปเพ่งดูจิตทุกอย่าไปกำหนดรู้จิตทุกถ้าไปกำหนดรู้จิตทุกไม่มีวันที่จะเรียนในการปฏิบัติอนาคตสิมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขมีแต่ปัญหาไม่มีวันที่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นวางนี้เราต้องการรู้เรื่องรืงที่เกิดนในเวลาแห่งใจเข้าในเวลาแห่งใจออกมีจุดสิ้นลมเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งในทางนี้เราไม่ต้องบังคับจุดกระทบลมที่กระทบอยู่นั้นในเบื้องต้นในเวลาเบื้องต้นยังเปลี่ยนแปลงอยู่ เดี๋ยวก็ประกวชาติทีเดี๋ยวก็ประกวชาติที่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบังคับจุดใดจุดหนึ่งที่จะกำหนดรู้ที่ไหนโยมรู้สึกเลยกำหนดรู้เลยที่นั้นถ้าเปลี่ยนก็ยอมรับไม่ต้องไปบังคับ ถ้าไปบังคับเพื่อจะกำหนดจุดใดจุดหนึ่งเดีใครนี่จะรอให้เกิดนะ แต่ถ้าสมาธิดีขึ้นสามารถกำหนดจุดใดจุดหนึ่งตลอดอันนี้อยู่ที่อยู่คนที่เจริญสมาธิแล้วแต่ในช่วงแรกเราควรกำหนดรตรงที่กระทบเราควรกำหนดรู้ลมที่ไหนที่ชัด ที่ได้รับรู้แล้วเราควรกำหนดรู้ลมอย่างธรรมชาติไม่ควรหายใจแรงๆถ้าหายใจแรงๆก็ผิดเพราะฉะนั้นเราควรกำหนดรู้ลมตรงที่เกิุขในเวลาหายใจเข้า Hỡi trần hoa thơm Vì tâm nữ lượng Rồi thì tập trung Đại vì là example Hỡi trần hoa thơm Vì vì tâm nữ lượng Rồi thì tập trung Don't influence Pháp Nhị phu, Pháp Nhị phu Sân Trần Sang Nhân Cảnh thế lại lại mà mà, thích thích thích thích? തെസലോനിക്കയിലോ തെസലോനിക്ക തിന്നോ തിന്നോ തിന്നോ തിന്നു അതല്ലാതെ തെസലോനിക്ക de Yeni Atama Yajallamay Yoruba Transaction Organization. สมาริภิกิตาวีทัสราอิโยภิปิริปุยจามุนะปัจจานิภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิผู้ที่ใจตั้งมั่นดีแล้วจะรู้เจนทางที่เหนความเป็นจริงใครจะรู้ใครจะเห็นทางที่เหนความเป็นจริงจิต ใจผู้ที่ใจตั้งมั่นดีผู้นั้นจะรู้เห็นตามที่เป็นความจริงใช่ไหมจุดประสงค์ของการปฏิบัติคืออะไรทำไมโยมทำไมสาธุชนทั้งหลาย yet that the him. Why do you want to practice the meditation? What is your purpose of practicing meditation? To preserve another people from you, Guru. Me? 嗯。 เราอจะเข้าสู่พระนิพพานมีทางต่ออีกไหมจุดประสงค์ของกรรมที่ต่างคืออะไรผู้ที่อยากจะเข้าสู่พระนิพพานผู้ที่อยากจะตามเรื่องพระนิพพานผู้ที่อยากจะดูพ้นจากสัพพะผู้ที่อยากจะดูพ้นจากสังสารวัฏ ต้องรู้และเห็นธรรมที่เป็นความจริง ถ้าไม่รู้ไม่เห็นธรรมที่เป็นความจริงเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้หรือพ้นจากสังสารวัฏไม่ได้ถ้าอย่างถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นธรรมที่เป็นความจริงเราต้องเจริญสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธิ 每一个能知、能见、能听、能闻、能思的，知、所知的过程当中，就是他能知、能见、能听、能闻、能思。他能知、能见、能听、能闻、能思，就是他能知、能见、能听、能闻、能思。 เราต้องเจริญสมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิคืออะไรสมาธิคือจิตที่รู้อารมณ์เดียวติดต่อกันผู้ที่สามารถกำหนดรู้อารมณ์เดียวอย่างติดต่อกันน้นๆ สมาธิเกิดขึ้นถ้าอย่างนั้นถ้ามีฟุ้งซ่านถ้าไปบริกรรว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอมีจิตที่รู้อารมณ์เดียวไหมไม่มีแล้วถ้าอย่างนั้นสามารถเจริญสมาธิได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเจริญสมาธิตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราต้อง กียนรู้อารมณ์เดียวถ้ามีฟุ้งอย่าไปสนใจมันอย่าไปบริการว่าคิดตรงคิดตรงแค่กลับมาดูลมดีมานดูดีมขาต้องมาดูดีมขาฟุ้งฟุ้งต้องมาดูดีมขาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะเรียนจตที่รู้อารมณ์เดียวที่สามารถทำให้สมาธิเกิดขึ้น hấp dẫn nữa tay ghét rau luôn sảnh dày phu san mấy mấy cuốn thế bằng đủ đề khả tớ có cả ba đủ đồ ta là tầm hòn phu phu san vì bằng hoàn thi sinh sự thay mấy าใจไหมถ้าเรามีกิดิถ้าเรามีสัญญา ถ้าเรามีเวทนา มีแต่ความฟุ้งใช่ไหมไม่มีความไม่มีไม่มีไม่สามารถไปถึงสิ้นสุดได้ฉะ่ั้นอันนี้เองที่จะเกิดขึ้นสร้างแล้วสร้างอีกเพราะฉะนั้น และนี่ไม่ใช่สิ่งที่ The time ไม่ใช่ที่พระสมารถพุทธเจ้าะทรงสอนไว้เราไม่ต้องไปทางไม่ต้องไปบริการเข้าใจไหมแค่มางอุเบกขาแล้วก็กลับมาดูเราแล้วหลังยี่สิบสามสิบนาที อาจจะมีเวทนาเกิดขึ้นที่ขาหรือที่ขาที่ใดถ้าเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวจะจะรายดีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปโดยกันจิตเราจิตเราสมาธิถ้าไปทำจิตที่รู้อารมณ์เดียวมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะเรียนสมาธิ 그래서 레더 바이 보니까 레더 바이 사이즈는 케이크와 군데구나 레더 바이 바는도 다음지 프로그램 잡아서 바이 다음지 프로그램 잡아서 프로그램 잡아서 다음지 믹싱 회사와 인사인들이 있다고 합니다. 하나가 รู้จริงมองแบบที่ยบนบนพึ้นที่โยมทั้งหลายกำลังนั่งอยู่ถ้าเราบอกว่ามีสมองแบคทีเรียอย่างมากไปอยู่อยู่เอ็นด้วยกับอัตมาไหมไม่เห็น mình mình không có lời mấy thì duy tờ anh ta thần quá hiền hiền đối mấy hiền đối hiền gặp hiền đối gặp là lo mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn vì con thiết thiện tưởng gặp Adama ấy ถ้าเรามาพูดถึงแบคทีเรียที่มีอยู่บนพื้นที่โยนต่างโยนนั่นอยู่แม้แต่โยนนั้นเห็นด้วยตาตาเรามีอยู่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเห็นด้วยไหมมีถูกภาษาแล้วภาษาถูกแล้วอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถูกภาษาแต่ถ้าเรา ông là sai hay cứ sự lâu trẻ thì thân chỉ thực hiện xin chỉ là mấy sợ mà hiện nay riêng ta ha là sai cân cân nô thì thân là sợ mà truy rộp hiện nay chắc đấy này thân thân dư là thân chỉ không đâu cả sợ mà thân chỉ không đâu เรารู้เป็นทางที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาทางที่เรารู้ได้เห็นนั้นทางที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเราแม้แต่ไมโครสโคปไม่สามารถช่วยโยงนทางที่เห็นเราจริงทางคือไม่ใช่สิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยเครื่องนอกเราต้องอาศัย กำลังของเราอันนี้คือกำลังของสมาธิถ้าสมาธิเกิดขึ้นแสงปรากฏขึ้นมาแสงนี้ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาด้วยหลับตาถ้าสามารถกำหนดรู้ดูได้อย่างติดตัวตรงนั้นนานๆสมาธิ ดีขึ้นสมาธิเกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นทำให้เสกเกิดขึ้นเสงเสงนี้เรียกว่าเสงแห่งสมาธิเสงแห่งอันอันนี้มีพลังมากกำลังมากกว่าไมโครโซเชื่อใจไหม ไม่ต้องเชื่ออะไรนะต้องเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าอันนี้คำของอาตมาอันนี้คำที่สั่งสอนงพระพุทธเจ้ามีแสงดวงจันทร์แสงดวงตาและแสงดวงอาทิตย์แล้วก็แสงที่ระลึกทำไว้ แล้วก็มีเสงเห่งปัญญาเสงเห่งปัญญาเหนือกว่าเสงทั้งหมดเสงดวงอาทิตย์จ้างมากใช่ไหมแต่มีกำจัดลิมิตกำจัดอะไรจำกัดมีจำมีการจำกัดใช่ไหมเข้าใจไหม นี่นี่คือ m i t e d Yeah, we, ่ e found Janka. อันนี้สามารถช่วยเราเห็นเพราะว่าแสงช่วยเราเห็นแต่ถ้าไกลมากไปไม่เห็นแล้วแต่แสงแห่งปัญญาสูงแสงแห่งปัญญาสามารถช่วยโยมเห็นที่ใกล้ที่ไกลทั่วโลกเลย ไอ้ไอ้มีพลังนาก any สามารถช่วยโยงเห็นทาที่เป็นความเป็นจริงที่เล็กเส้นมาอาตาเข้าใจสาธุชนทั้งหลายให้ใช้ชีวิตเดินให้ปฏิบัติมานานพอสมควรแต่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นทางที่เป็นความเป็นจริงทำมาเพราะว่าไม่มีเสียงเกิดปัญญา เพราะว่าไม่ได้เจริญสมาธิเพราะว่าทำตามครูบาอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ทำตามพระสมณสัมพุทธเจ้าวันนี้เราปฏิบัติตามพระสมณสัมพุทธเจ้าถ้ามีฟุ้งเทวังอุเบกขาแล้วก็กลับมาบุญโลถ้ามีเวทนาพบเทวังอุเบกขาแล้วก็กลับมาบุญโล ในเวลาที่เวทนาเกิดขึ้นในช่วงแรกแค่นิดเดียวเราไม่ต้องกังวลเรามีความอดทนถ้ายังไม่รู้ความตันตันหรือรู้เลยแม้แต่มีเวทนาเราสามารถวางอยู่เดียได้วางอยู่เดียวแล้วก็กลับมาดูเลยถ้าสามารถกัำหนดรู้ลยได้อย่างติดตัวนั้น วิญญาณจะน้อยลงถ้าสามารถกำหนดรู้ลงได้นานขึ้นมากขึ้นวิญญาณจะหายแต่ถ้าไม่สามารถกำหนดรู้ลงได้อย่างดีเราเราก็วิวิญญาณจะมากขึ้นถ้าวิญญาณมากขึ้นอันนี้ลกวันการกำหนดรู้ลงที่สำคัญก็เพื่อจะกำหนดรู้ลงถ้ารลดวันอยู่แล้ว อันนี้เป็นเวลาที่เราต้องขยับตัวต้องเปลี่ยนที่ถ้าเรียนั่งแบบนี้อาราเปลี่ยนแบบนี้ช่วยทำให้รู้สึกดีขึ้นเวลาก็ผอนคลหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนที่อยากดูแลอะไรที่เดี๋ยวคิดว่าบอกกับตัวเองต้องเปลี่ยนได้อแต่ในเวลาเปลี่ยนที่อยากดู realizar só conectar com o Google. Presente? Magari là dentro quello che sta parlando di... Magari là dentro, magari là dentro, magari là dentro, magari là dentro quello che è tutto pigliato. Che tanto Google lo a volte le gestivo a un ตั้งแต่วันนี้เปต้นไอาตมาเนตนาในเวลาที่จจนลบยาวไปพิจารณาการเคลื่อนไหวแค่คำดูรู้ราอย่าลืมทางสั่งรมพรพุทธเจ้าจิตที่รู้อารมณ์เดียวจิตกิดเัินั้นทำให้สมาธิเกิดขึ้นเราต้องเจริญให้มีจิตที่รู้อารมณ์เดียวจิตกิดเัินั้นนานแม้แต่เราเปี่ยนที่อยู่ ถ้าในเวลาจำเป็นเราต้องเปลี่ยนที่อย่างเดียวแต่แค่เปลี่ยนที่อย่างเดียวอย่าเปลี่ยนจิตเข้าใจไหมแค่อยู่กับลมเปลี่ยนที่อย่างเดียวแต่อย่าให้จิตเปลี่ยนไปไปทางนี้ไปทางนั้นอันนี้ไม่ถูกเราควรฝึกจิตของเราให้อยู่กับลมมากที่สุดเท่าที่ เราสามารถการปฏิบัติคือการฝึกจิตของเรา ถ้าผู้ดูคนที่สำเร็จในการฝึกจิตของตัวเองผู้นั้นจะรู้และเห็นทางที่ดีของเอาผู้ที่รู้และเห็นทางที่ดีของความจริงสามารถเข้าสู่พระนิพพาผู้ที่รู้และเห็นอริยสัจสี่ตามความเป็จริง วกสาห้าเข้าพระสมาบแบบพระสมาบแบบเข้าใจผู้ที่รู้และเห็นริยสัจสีเป็นผู้ที่ได้เข้าสู่อระนิพนได้อยู่แล้วในเวลาที่ในเวลาเราอยากก็สามารถเข้า สามารถอยู่ในพระสมามแบ hay là tại vì là thị trường thường không khía cạnh được cứu được tại vì là chưa không khía cạnh được cứu được tại vì là đoàn tại vì là đất tại tôi chưa đi làm được thôi chi xã tôi trở thành là xã ông xã tay thế vì là đơn được ta là nhà chờ hướng đến hiện trạng chi tiết tâm địa chi rồi tâm เจริญสมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่มีวันที่จะรู้จะเห็นทางที่เป็นธรรมดังนั้นเราเข้าใจว่าโยมทั้งหลายเข้าใจดีเราทำปฏิบัตินั้นสติแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมเข้าใจมีอะไรสงสัยยังสงสัยไหม nghi ngờ thờ đấy ờ, ừ. Bên ông đến xa xa Hắn Bên ông mấy quan đến biểu đề từng nhận Sau chi Để chi là xả mà chú đồ ý có thể năng đủ được Đồng quân rồi ม่ต้องดึงช้าๆแต่ไม่ควรเด็กเด็กอยู่เด็กควรปรับตรงถ้ามีคำถามยกมือขึ้นเลยนะคะผู้ประสานงานเดินไปนะคะเสียงจะได้ยินค่ะพูดให้ได้ยิน ไม่มีให้สูญีรยนของท่านอาจารย์ที่ไม่ไม่ค่อยเข้าใจที่ว่าพระอาจารย์ รู้เลยไม่ใช่ว่าต้องการนะรู้สัมจุดสัมจุดสัมผัสไม่ใช่อารมณ์ลงตรงที่กระทบเป็นอารมณ์มีอไหมคะ ที่สงสัยยกมือได้เลยค่ะ แค่ผู้ที่ใจตั้งมั่นดีผู้นั้นจะรู้จะเห็นทางที่เป็นความจริงถ้ายังไม่ได้เจริญสมาธิถ้าเราไปพิจารณาการเคลื่อนไหวต่างๆเราไม่สามารถรู้ทางที่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เราเพียงรู้ผิวหนังเถ้าเราเราอยากจะรู้ คือตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนไว้ต้องให้มีสมาธิ ถ้าสมาธิเกิดขึ้นแสงเห็นปัญญาเกิดขึ้นไม่มีแสงใด ๆ ที่สามารถช่วยเราเห็นทางที่เป็นความเป็นจริงได้มีแต่แสงเห็นปัญญาชนิดเดียวแสงเห็นปัญญาเกิดขึ้นในเวลาที่จิตตั้งมั่นดีเพราะฉะนั้นเราควรฝึก ให้รู้อาียวนานๆต้องคิดอยู่ค่เรียนถามอาจารย์นะคะ เวลาไม่สมาธิชอบฌานนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่า จิตเราอยู่ที่ลมอย่างเดียว พอรู้สึกชาปุ๊บจิตมันก็จะออกจากลมมาที่ขามันก็เป็นการเปลี่ยน Yechichimikada là ngày này thì là cái đến khi rồi cái gọi là lại khi là là nhập hạ phương tiện vì sống ở đây vì là ở đây của ở đây ở đây một sao ở đây của ta chỉ vì là nó không không thể học được không thể đi để ở đây xa đấy ta dùng bằng việc là 有更多旅游，对身体是比较好的。啊，有更多，啊，有更多外国来华，呃，去旅游的，然后来对身体比较，比较好的。有，我讲，啊，跟差差开的，啊，跟差对身体了，错开，错开来讲的话，少很多病的。 rồi đó dù cái lúc là cái gì gần đồ người em không lo điều là他sợ cần được đúng được hay là gì rồi rồi nên là quý chúng ta có tính luôn bay hết mình điều chi không đã thoát cần được đúng được pháp không đã thoát cần được đúng được hết bị gì rồi rồi nên mà những tình hết được vì chúng ta chẳng bao giờ đó là nó thì là มีคำถามค่ะขอบคุณอาจารย์ครับ รู้ลกคือรู้ที่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่าตามลมหายใจไปขอให้ควรเดินข้างในข้างนอกในจมูกในนอกจมูกนั้นให้ควรดังมาเราควรดังหรือรู้นอกจมูกที่ใดที่หนึ่งที่อยู่สิ่งสักได้แล้ยนอกจมูกใกล้ใกล้จมูกก็ได้ เห็นไหม่ควรกำหนดในจมูกถ้ากำหนดในจมูกทำให้ลักษณะโลทำให้ชัดขึ้นนะดูยงจะตัวนี้ตัวนี้ตัดในเวลาเราปฏิบัติธรอนาปานสติระมัดระวังจะไม่กำหนดโลในจมูกแค่ปลายจมูกหรือที่บนฝีปาก 你悄悄问其他弟弟：“有，有石油，我讲有石油。”